بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugünkü dersimizde مؤلف رحمه الله ki باب ما جاء في التنجيم munajjimlik haqida kelgan bob munajjimlik deganimizda tushunamizki bu munajjimlik yulduzlarga qarab falon bu munajjimlik masalasiga kelib to'xtaganimizda ahli sunna val jamoat aimmalari yulduzlarga qarashlik holatida ikki qismga bo'lishadi birinchi qismini ilmu ta'sir deb nomlashadi ikkinchisini ilmu tasir deb nomlashadi ilmu tasir deganimiz u ta'sir ko'rsatishlik va asar qoldirishlik ilmi u qanaqa bo'ladi desa mana shu ilmu tasirni ham uchga bo'lishgan birinchi qismi mana shu yulduzlar yerda yaxshilik va yomonliklar bo'lishligi va har xil hodisalar bo'lishligiga ta'siri bor va asari bor deb e'tiqod qilishlik to'g'ridan to'g'ri o'zi ta'sir qiladi yulduzlarning o'zgarishligi va hokazo bularni hammasi Alloh subhanahu va taologa shirk keltirishlik bo'ladi. Va yaratuvchi subhanahu va taoloning o'rniga mana shu yulduzlarni asar qiluvchi ta'sir qiluvchi qilib e'tiqod qilgan bo'ladi. Bu katta shirk bo'ladi. Bu. bu birinchi xili ta'sir ilmini ikkinchisi mana shu yulduzlarning ba'zilarini botib ba'zilarini chiqishligi bilan yoki oyning manozillari ya'ni oyi 28 ta ko'chadigan manzillari bo'ladi osmonda ana shu manozillariga qarashlik bilan g'ayb ilmini da'vo qilishlik ya'ni kimda kim mana shunday bir kechada tug'iladigan bo'lsa u qora bo'ladi oq bo'ladi e, u nima bo'ladi hmm, baxtli bo'ladi yoki baxtsiz bo'ladi bularni hammasi g'ayb ilmini da'vo qilishlikdan bo'lib hisoblanadi g'ayb ilmini da'vo qilishlik bu kufr bu Alloh aytadiki qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illalloh osmonlar va yerdagi g'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi va bu dalolat qiladiki kimda kim mana shu yulduzlar orqali g'ayb ilmini da'vo qiladigan bo'lsa bu Qur'onni yolg'onga chiqaribdi va Allohga kofir bo'ladi bu bilan. Mana shu ikki sifat to'g'risida imomul xattobiy rahimahulloh ma'lumus sunnatda aytadilarki, tanjim ilmi, ya'ni munajjimlik shariatda qaytarilgan deydilar. Ularni ishlari shuki, mana shu yulduzlar va oyning taqallubotlari o'zgarishliklarini yerdagi mana shu koinotdagi har xil hodisalarni bo'lishligiga oldindan bir bo'ladi deb va ular ta'sir ko'rsatadi deb da'vo qilishadi har xil balolarni kelishligiga yoki narxlarni ko'tarilishligiga va shunga o'xshagan narsalarga ulu ya'ni tepalikdagi bo'lib turgan osmonda bo'lib turgan mana shunday o'zgarishliklar sufulga ya'ni yerdagi bo'ladigan hodisalarga ta'sir ko'rsatadi deb e'tiqod qilishadi bu haqiqatda tepadagi ikkita holatni bayon qilayotgan bo'ladi rahimahulloh ya'ni yerdagi har xil hodisalarga ta'sir ko'rsatishligiyu bu birinchisi ikkinchisi g'ayb ilmini da'vo qilishlik shuning uchun shayx islom taymiy rohimaulloh tanjim bobida aytadilarki huval istidlalu bil ahvolil falakiyya alal havadisil ardiyya bu tanjim munajjimlik u falaki ahvollar bilan yerdagi hodisalarga dalil qilib keltirishlik bu dalolat qiladi munajjimlik bu tavhidda asliga qarshi keladi va bu Alloh subhanahu va taologa shirk keltirishlik bo'ladi bu ilmu ta'sirning ikkinchi xili bu ikkalasi ham katta shirk bo'ladi uchinchi xili ana shu yulduzlar yerdagi yomonlik va yaxshilikga sabab bo'ladi deb e'tiqod qilishlik ular o'zlari ta'sir ko'rsatmaydi-yu va yulduzlar hech narsa o'zi o'zidan o'zi hech narsa qila olmaydi-yu lekin ular muayyan bir narsalarni bo'lishligiga sabab bo'ladi deb e'tiqod qilishlik bu kichik shirk bo'ladi so'zsiz osmondagi bo'ladigan narsalarni va ba'zi bir o'zgarishlarni hech qanaqa yerda bo'ladigan narsalarga aloqasi yo'q o'zi Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam vaqtlarida hadis sahih Buxoriy Muslimda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Ibrohim degan o'g'illari vafot qilgan vaqtida kusuf bo'ldi, ya'ni e, quyoshni oyimin ham to'silishligi bo'ldi. Shunda odamlar orasida jahiliy fikr bor ediki mana shunday yerda qandaydir bir o'zgarishlik bo'ladigan bo'lsa u osmondagi narsalarning ta'siroti bilan bo'ladi va shunga o'xshagan ba'zi bir jahiliy e'tiqodlarda bo'lishardi shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki oy minam quyosh Allohning oyatlaridan biri. Alloh subhanahu va taolo bu oy quyoshlar bilan xohlagan bandalarini qo'rqitadi. Bu oy minam quyosh birovning hayoti yoki o'limi sabablik inkisof, ya'ni bir-biriga tutilmaydi. Ya'ni birovning hayoti yoki o'limi bilan osmondagi hodisalar bilan yerning hodisalarining hech qanday bir-biriga aloqasi yo'q. balkim osmonlar va yerning hammasida bo'lib turgan hodisalar bu Alloh subhanahu va taoloni o'zini ixtiyori va o'zini xalqiga va Alloh subhanahu va taoloning qadaridan taqdiridan chiqmaydigan narsalar demak bundan bildikki munajjimlik ya'ni nujumlar yulduzlarga qarashlik ikki holatga bo'linadi va birinchi holati ilmu ta'sir deb nomlanadi va u 3 xil deb 3 holatda bo'ladi va ikkinchi qismi ilmu tasyir ya'ni ana shu yulduzlarni o'zgarishlik bilan ba'zi bir narsalarga dalil qilib keltiradi xoh u diniy bo'lsin xoki dunyoviy diniyga misol masalan ba'zi bir yulduzlarni muayyan bir kechada muayyan bir joyda chiqishlik bilan qiblani qayoqdaligi va kun botish taraf va kun chiqish taraflari qanaqa qaysi tarafdaligini bilishlikka bir sabab bo'ladi bu tajribadan bilingan narsa buni shariatga qarshilik joyi yo'q sabab bu ta'sir ko'rsatayotgani yo'q va biror narsaga ta'sir qilishlikni e'tiqod qilayotgan yo'q balkim muayyan bir tarafni qiblani bilishlikni e, bir foyda qilib keltiryapti yoki ana shu e, yulduzlar orqali dunyoviy bir maslahatlarni tushunishlik mumkin bilishlik mumkin masalan ba'zi bir yer ishlari bilan dehqonchilik bilan shug'ullanadiganlar muayyan bir yulduzlarni chiqishligi va botishligi bilan qish fasli ketib yoz issiqlik fasli kelganligiga bir dalil qilib keltirishadi buni hammasi tajriba bilan bilingan ahvollar bu ham shariatda man qilinmagan tariqadan bu hisoblanadi shuning uchun kelajakda ba'zi bir asarlarda ba'zi bir ayimmalar ba'zilarini ruxsat berib ba'zilaridan qaytarishgan va bu dalolat qiladiki yulduzlarga qarab etiladigan ma'lumotlar unga bir xil hukm berilmaydi balkim tepadagi taqsimotga qarab uning hukmi bilinadi قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به إمام بخاري رحمه الله Qotada ibn Diama rahimahullohdan muallaq sifatida bu asarni keltirganlar. Abdurrazzaq rahimahulloh o'zlarining musannaflarida va Ibn Jarir rahimahulloh tafsirlarida bu muallaq siyg'ani ittisol siyg'asi bilan keltirganlar. Shu lafzi to'liqroq Qatada rahimahulloh aytadilarki, "Innama ja'alallohu hadhihi an-nujum li thalath khisal." Allah subhanahu wa ta'ala bu yulduzlarni uch xisol, ya'ni uch xislatga qo'ydi. Ya'ni yaratilishligi bizga bildirgan yaratilishlikning sabablarini uch narsaligini zikr qilgan. Ja'alahallohu zinatan lis-sama. Alloh subhanahu va taolo bu osmonni e, bu yulduzlarni osmonga bir zinat qilib qo'ydi haqiqatda osmonni bir mana shu kahrobalar hozirgi kundagi bu svetlar bo'lmagan vaqtda holatda qorong'ilikda bir ochiqlik bir qorong'ilikka borib agar osmonga qaraladigan bo'lsa bu qotada rahimahulloh aytgan bir holatni ko'rishligi mumkin xuddaki bir osmon qop qorong'i o'rmonda osilib qo'yilgan bir nurlarga o'xshab bir chiroyli bir shaklda ko'rinadi ammo hozirgi kunda shaharlar orasida yurgan shaxslar ko'pincha bu narsani sezmaydi alloh subhanahu va taolo demak yulduzlarni osmonga bir zinat qilib qo'ygan Alloh aytadiki: "Va laqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Biz pastki osmonni yulduzlar bilan, ya'ni chiroqlar bilan zinatlab qo'ydik deb bu yulduzlarni aytmoqchi. Bu dalolat qiladiki, yulduzlar pastki osmonda lekin u osmonga osilib turibdimi yoki unga ilinib turibdimi buni biz bilmaymiz balkim bu Allohning Alloh subhanahu va taoloning bir ajoyib xalqlari sababi hech bir maxluqot unga yetib bormagan hali bu birinchi sifati va ja'alaha yuhtada biha va mana shu yulduzlarni shu yulduzlar sabablik yo'l ko'riladigan qilib qo'ygan ya'ni yulduzlar sabablik tepada etilgandek ba'zi bir jihatlarni va kun botadigan va chiqadigan va qibla taraflarni biladigan qilib yaratgan bu ikkinchi sifati shuning uchun ibn qayyim rahimahulloh bir ajoyib so'zlaridan birida aytadilarki ahli sunna val jamoat aimmalarini ilmlaridan foydalangan vaqtda biz ularni ilmlari va yozgan kitoblari va bergan ma'lumotlarini xuddayki Makkaga, Ka'baga qarab izlab Ka'bani izlab ketayotgan shaxsga o'xshab yulduzga qarab ketayotgandek ularni ilmu ma'rifatlaridan foydalanamiz. ya'ni ularni gaplarini ya'ni olimlarni gaplarini qur'on sunnatdek asl qilib ham ushlab olmaymiz va biz o'zimizcha tushunib olaveramiz bu qur'on sunnatni shariatni olimlarni gapini keragi yo'q deb chetga ham tashlab qo'yilmaydi balkim ularning bu ummatga qoldirgan meroslaridan juda bir chiroyli sifatda foydalanamiz. Xuddayki Ka'bani qidirib ketayotgan odam yulduzdan foydalangandek biz ham haqiqatni qidirgan vaqtimizda ahli sunna val jamoat aimmalarining gaplarini o'qib foydalanamiz hattoiki haqiqatni topgan vaqtimizda haqiqatni olamiz u ana shu haqiqatga to'g'ri kelgan gapni olamiz va qolganini tashiymiz egalariga Alloh subhanahu va taoloning rahmatini duo qilib so'raymiz. Xuddiki bir odam Ka'baga yetib borib, Ka'bani to'g'risida turgan vaqtda haqiqatga yetgan shaxsga o'xshaydiki, undan keyin yulduz qatta qoldi ekan deb osmonga qaramaydi u. Bu nodonlik bo'ladi. Shuning uchun kimki kimki bir haqqa yetib borgandan keyin undan keyin bu haq ekan-ku Alloh shunaqa deb turibdi, Rasuli sallallohu alayhi vasallam bunaqa deb turibdi, endi palonchi olimmi gapi qatta qoladi deb unga qarab yurgan odam Ka'bani ko'rib turib, aniq shu Ka'bamikin deb osmonga qarab yulduz qidirgan odamga o'xshaydi. Bu nodon bu. Shuning uchun bu yulduzlar aytotdiki, qotad rahimahulloh va ja'alaha yuhtada biha. Va ja'alaha rujuman lish-shayatin va uchinchi xislati Alloh subhanahu va taolo bu yulduzlarni shaytonlarga rajm qilib otiladigan qilib qo'ydi. bu shaytonlarga ya'ni odamlarga emas sabab odamlar hali uloqqa yetib bo'lgan yo'q ammo shaytonlar bu jinlar alloh subhanahu va taolo ularga mana shunday bir qudratlarni egasi qilib yaratib qo'ygan aytishadiki biz ana shu e, e, oxirgi pastki osmon tarafda o'tirardik biror narsani eshitib qolarmikin deb kutib o'tirardik فما يستمع الآن يجد له شهابا رصدا osmon bilan yer orasida vahiy boshlangandan keyin kimda kim endi borib eshitaman deydigan bo'lsa uni orqasidan quvlovchi bir shihob uchqun topadi uni kutib turadi shundoq borsa orqasidan o'sha uchqun quvlaydi demak qotada rahimahulloh aytganlaridek osmondagi bu yulduzlar mana shu uch sifatda E, bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo oyatlarda xabar bergan. Qotad rahimalloh so'zlarini davomida aytadilarki: man ta'ata fiha ghayra zalika faqad qala bi ra'yihi va akhta'a hazzahu va ada'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi." Kimda kim mana shu yulduzlarga tepada etilgan xislatlardan yana bir ortiqcha yana bir xislat qo'shadigan bo'lsa, u o'zini ra'yida xato qildi va o'zini to'g'rilikdan nasibasini yo'qotibdi va o'zi bilmaydigan narsaga bilishi mumkin emas bo'lgan narsaga o'zini majburlabdi deydilar aytadilarki va inna nasan jahalatan bi amrillah qad ahdathu fi hadhihi nujumi kahanatan va Allohning amriga johil bo'lgan ba'zi bir shaxslar mana shu yulduzlarda bir polvonlikni o'ylab topishdi kimki falonchi yulduz chiqqan vaqtda uylansa yoki falonchi yulduz chiqqan vaqtda safarga chiqadigan bo'lsa unga falon narsa bo'ladi degan har xil bu folvullikni chiqardilar allohga qasamki qaysi bir yulduz chiqadigan bo'lsa ana shunda qizil odam qora odam qisqa odam uzun odam chiroyligu ko'rimsiz bo'lgan shaxslar tug'iladi bu yulduzlarni yerda o'rmalovchi narsalarga yoki osmonda uchuvchi bo'lib turgan narsalarga bularni hammasiga nima aloqasi bor deydilar agar mana shu yulduzlarni bilishlik bilan g'aybni bilishlik bo'lgan bo'lishlik ya'ni g'aybni bilishlik mumkin bo'lganda deydilar odam alayhissalotu vassalom alloh subhanahu va taolo o'z qo'li bilan yaratgan odam va farishtalarni unga sajda qilishlikka buyurgan va butun hamma narsani ismini o'rgatilgan odam alayhissalotu vasallam bu narsani bilgan bo'lardi dedilar modomiki u kishi bilmagan ekan Alloh hamma narsani ismini o'rgatib qo'ysa ham odam bolasi bu narsani bilishligi va bularni da'vo qilishligi mumkin emas haqiqatda tanajjum ya'ni tanjimlik ilmin nujum bu Alloh subhanahu va taolo shariatda harom qilgan narsa tepadagi xillari bilan bo'ladigan bo'lsa shuning uchun aytadilarki va kariha qatadatu taalluma manazilil qamar yulduzni e, ya'ni oylarni ko'chib turadigan o'rinlarini oy o'zi 28 o'rinda ko'chadi har kechada bir o'rinda bo'ladi 29 yoki 30 kunlari g'oyib bo'ladi ana shu o'rinlarimni o'zgarishligimni biror narsaga bir ta'sir ko'rsatadi deb tepadagi ta'sir e, ilmiga agar qaytadigan bo'lsak qotad rohimahulloh makruh ko'rganlar salaf solih agar birorta bir masalani birorta bir hukmini makruh deyishsa ular harom degan ma'noda aytishadi ولم يرخص ابن عيينة فيه ابن عيينة يعني سفيان بن عيينة رحمه الله هم بو مسألة رخصة بير, بير مجانا ذكره حرب عنهما حرب حرب بن إسماعيل بو إمام أحمد رحمه الله ني أصحاب لردن وكش بو آه، قتادة وابن عيينة نقل قيان ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق أحمد وإسحاق رحمهم الله إسحاق بن راهوية بو خراسان أئمة لردن بربوغان وكشي o'zlarini vaqtlarida ahli sunna val jamoat aimmalaridan balkim e, ahli sunna val jamoat ashoblari juda bir ulug'laydigan kishilardan imom ahmad rahimaulloh aytadilarki ishoq ibn rahuya biz kunimizdagi ahli sunna val jamoat imomlaridan biri deb ulug'laydilar mana shu ikkala ikkalalari ya'ni ahmad e, ibn hambal rahimahulloh va ishoq ibn rohiya rahimahumullohlar ular mana shu yulduzlarni manozillari va qamarri manozillarini o'rganishlikni ruxsat berganlar ko'rib turibmizki ba'zilari makruh ko'rib ba'zilari ruxsat berishgan makruh ko'rganlar tepadagi ilmu ta'sir ta'sir ilmini makruh ko'rishgan va ruxsat berganlar ilmu tashyir ya'ni boyiga etilgan ruxsat berilgan o'rinlarda ikkinchi qismga ruxsat berishgan والله alam وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه أبو موسى رضي الله عنه يتلركي النبي صلى الله عليه وسلم يتلركي ثلاثة لا يدخلون الجنة 3 kishi borki, u jannatga kirmaydi. Mudminul xamr. Mudminul xamr ya'ni aroqni har doim ichib, har doim mast bo'luvchi odam. Nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytadilarki, mudminul xamr Allohni oldida vasan butga ibodat qiluvchilar e, ya'ni qatorida tiriladi deydilar Bu dalolat qiladiki, juda bir xunuk ish bu ya'ni idmon bo'lishlik xamirda va bu haqiqatda aroqni ichishlik va o'ziga bir odat qilib olishlik bu odamni juda bir past holatga va hayvonlar darajasiga tushirib qo'yadi va ular o'zlash o'zlaricha o'ylashadiki aroq ichib oladigan bo'lsak qo'rqoq bo'lsak botir bo'lib qolamiz kambag'al bo'lsak boylar qatorida bo'lib olamiz ya'ni aqli yo'q vaqtda ahmoqdek de u o'zi bir burda non sotib olishga puli bo'lmasa ham yo'liqqan odamni hammasini o'zlarini va mulklarimni ham sotib olaman degan gaplarni ham gapiraveradi va o'zi qo'rqoq bo'lsa ham eng botir odamni oldidan chiqib qoladigan bo'lsa o'shani bir egasidek sayyididek gapiradi buni hammasi bir odamni past darajasiga hayvonlar darajasiga tushirib qo'yadi va qancha qancha nodonligi sabablik mana shu aroqni sabablik qancha-qancha bir Alloh subhanahu va taolo harom qilgan va uni g'azabiga yo'liqadigan ishlar va gaplarni gapirib qo'yadi. Shuning uchun bu aroq shariatda ummul xabais butun pas va iflosliklarni onasi deb nomlanadi. shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam salatatun la yadkhulunal janna uch kishi jannatga kirmaydi xamr mudminul xamr birinchisi ikkinchisi qati'ur rahim qati'ur rahim ya'ni qarindosh urug'larni aloqasini uzuvchi alloh subhanahu va taolo qarindoshlar va qarindosh urug'lar orasini bog'lashlikni farz qilgan Alloh aytadiki va ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd. Qarindosh urug'lar ba'zilari ba'zilariga haqlidir. Alloh subhanahu va taolo mo'min bandalarini vallazina yasiluna ma amarallohu bihi ayyusal deb maqtaydi ular. Alloh subhanahu va taolo o'zlarini orasida aloqa qilishlikka buyurgan shaxslarni orasini aloqasini qilishadi deb buyuradi e, maqtaydi va qarindosh urug'larni aloqasini qilishlik bu mukofot bobidan emas mukofot bobidan deganimiz ya'ni kim sizga aloqa qilsa shunga aloqa qilasiz kim aloqa qilmasa qilmaysiz bu asl siylamas qarindosh urug'ni orasini bog'lashlik emas balkim bir mukofot kelganligi uchun borib yurasiz bu, bu shunchaki mukofot ammo asl silatir rahim qarindosh urug'larni aloqa qilishlik u antasila man qata'ak deydilar nabiy sallallohu alayhi vasallam siz bilan aloqasini uzib yuborgan odam bilan aloqa qilishlik haqiqatda bu silatir rahimga kiradi silatir rahim bu shariatda ulug'langan masalalardan va unga qarshi bo'lishlik bu tepadagi aytilgandek jannatdan mahrum bo'lishlikka sabab bo'ladigan amallardan va musaddiqun bis-sihri uchinchisi sehrni tasdiqlovchi sehrni tasdiqlovchi bu sehrni tasdiqlovchi degan hadisni lafzni munajjimlik bobida keltiryaptilar sababi Nabi sallallohu alayhi va sallam o'tgan boblarda aytgan hadisimizda man iqtabasa shu'batan minan dujumi faqad iqtabasa shu'batan minas sihr. Kimda kim ana shu munajjimlik ilmidan biror narsani o'rganadigan bo'lsa, u sehrli bo'laklaridan bir bo'lagini o'rganibdi. Deganlari bu munajjimlikni sehrga kirgizyaptilar va bu hadisda sehrni va mana shu munajjimlarni bergan xabarlarini tasdiqlovchi u jannatga kirmas ekan endi bu sehrni tasdiqlovchi jannatga kirmaydigan bo'lsa u sehrni o'zini qiluvchi kim bo'ladi unda minbobi avlo uning vaidi qattiqroq va bu bobda har xil hadislar kelgan nabiy sollallohu alayhi vasallam imom nasoiy rahimahulloh chiqargan hadislarida ki "Salasatun la salasatun la yanzurullohu azza va jalla ilayhim yawmal qiyama uch kishi borki alloh subhanahu va taolo ularga qiyomat kuni qaytarmaydi qaramaydi birinchisi al aqu validayhi. ota onasiga oq bo'lgan odam bu tepadagi silatir rahimni uzgan odam silatir rahimni eng vojib bo'lgan darajasini biri u ota onasini aloqasini bog'lashlik والمرأة المترجلة المرأة المترجلة erkakka o'xshab qolgan ayol ya'ni uyda boshliq erkakka o'xshab erini o'zini orqasidan ergashtirib yuradi va yurish turishlari va harakatlari erkakka o'xshaydi olimlar aytgandek tadayyakati dajaja xo'roz bo'lmoqchi bo'lgan tovuqlarga o'xshaydi bu vaddayus dayyus bu nima nabiy sallallohu alayhi vasallamdan dayyus kim u yo rasululloh deganlarida ayollariga kim kirib chiqib turganiga e'tibor bermaydigan ya'ni o'z ahli ayollari opasiyu singillarini onalarini va ayollarini birovdan qizg'anmaydiganlar mana shu uchta shaxsga alloh subhanahu va taolo qiyomatda qaramaydi Alloh subhanahu va taolo rahmat nazari bilan qaramaydigan odamlar uni qiyomatda holiga voy. Hadisda davomida aytadilarki, "Va salasatun la yadkhulunal janna" va 3 kishi borki jannatga kirishmaydi. Al-aqul walidayhi ota-onasiga oq bo'lgan odam val mudminul xamr va xamirni arog'i doimiylik bilan ichadigan odam val mannanu bima a'ta o'zi bergan yaxshilikka har doim minnat qiladigan shaxs va yana boshqa bir hadisda nabiy sollallohu alayhi va sallam aytadilarki musnad ahmadda hadis la yadkhulu al jannata aqun ولا مدمر خمر ولا مكذب بقدر jannatga ota onasiga oq bo'lgan va aroqni ichuvchi har doim va taqdirni taqdirni yolg'onga chiqaruvchi odamlar bular jannatga kirishmaydi deydilar demak bu hadislar tepadagi etilgan ma'noga taqriban to'g'ri keladi shuning uchun ba'zi bir olimlar bu hadisni hasan deyishgan bundan bildikki asl bu munajjimlik shariatda harom qilingan narsa illo tepada darsi boshida aytilgandek bir ikki suratlari shariatga qarshilik joyi yo'q va illo asl hozirgi kundagi gazetalar va ba'zi bir jurnallarda chiqib turgan narsalar va falonchi oy va falonchi yulduz kimni yili mana bunga to'g'ri keladigan bo'lsa baxtli bo'ladi va baxtsiz bo'ladi va hokazo buni agar aytadigan bo'lsak oxiri yo'q mana shu narsalarni rostlashlik yoki tasdiqlashlik yoki shularni o'rganishlik yoki birovlarni orasida orasida tarqatishlik bularni hammasi katta shirk bilan kichik shirkni orasida turgan xatarlik narsalar shuning uchun mo'min odam o'zini-yu o'zini avlodlari-yu ahli ayollarini va bilgan odamlarini bu yomonlikdan eslatib, o'rgatib va tanbih berishligi lozim bo'ladi. Allohu alam. sallallohu va va baraka ala abdihi va rasulih nabiyina muhammadin va ala alihi va sohbihi ajmain